الله الله الله الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد Kao što ste čuli, ciljna braćo i poštovane sestre, u najavi tema o kojoj ćemo večeras govoriti nosi naziv dobročinstvo do ljudskih srca. Prije nego konkretno počnemo govoriti o zadatoj temi, ja bih da spominjem nekoliko činjenica koji će nam ako Bog da olakšati svatanje ove tematike. Prva stvar, ovo je izuzetno opširna tematika i zaista je teško očekivati da čovjek u jednom predavanju kvalitetno obradi ovu tematiku. Znači ono što čujemo, to je samo rezime onoga što bi se moglo kazati u ovoj tematici. Druga stvar, veoma bitna stvar, treba da znate da se nalazimo u jednom čudnom vremenu, živimo u čudnom vremenu, vremenu koje se odlikuje od prethodnih vremena sa mnogo toga. A jedna od odlika ovog vremena u kojem mi živimo jeste da se izuzetno mnogo govori o islamu. Nekada pozitivno, nekada negativno. Ali konstatacija samo da se u ovom vremenu govori mnogo o islamu. Ta stvar što se govori mnogo o islamu uzrokovala je da su mnogi nekada čak se radi o medijskim poznatim zvijezdama javno prihvatili islam, ostavili svoju vjeru i javno se deklarisali kao muslimani. Pazite kada kažemo poznate medijske zvijezde se javno deklarišu kao muslimani, to znači da ima i medijskih zvijezda za koje mi ne znamo da su muslimani. Također to znači da ima mnogo ljudi koji nisu poznati kamerama, na hiljede i na stotine ljudi prihvata islam dnevno, ali to kamere ne prikazuju. Ali mi kažemo koliko je samo u zadnjem stoljeću, ili možemo kazati još manje, u zadnjih deset godina, koliko je ljudi javno obznanilo prelazak na islam. Veli broj ljudi. Zašto ovo govorimo? Govorimo iz razloga da imamo s druge strane velik broj ljudi koji se ne slažu s tom činjenicom. Nije im drago da se islam širi. I oni su na tom putu spremni da se bori, da ulažu mnogo sredstava i mnogo truda kako bi islam na prvom redu, a nakon toga i muslimane u očima cijelog svijeta prikazali kao nešto nazadno, kao nešto ekstremno, kao nešto što ne odgovara za današnje vrijeme. I kazali smo na tom putu oni ne žali ni truda, ni vremena, niti novca. Normalno, treba da znamo, i ja to dosta puta napominjem, ali mi to moramo znati zbog sebe da svako onaj ko se bori protiv Islama, bori se protiv prosperiteta. I večerašnji cijelo predavanje govori o tome. Onaj ko se bori protiv Islama, možda nesvjesno, ali se bori protiv prosperiteta. Jer Islam je prosperitet. Islam je jedini način i jedini lijek ovom napaćenom čovječanstvu. Ne postoji danas drugi lijek čovječanstvu osim islamu. I zato ti ljudi koji se ne slažu s činjenicom da islam svakim danom sve više napreduje i oni se na tom putu bore protiv toga, moramo priznati istini za volju. Velik broj ljudi je povjerovao u ono što oni serviraju. Zato što oni imaju u svojim rukama medije. I velik broj ljudi je dopustio njima da manipulišu njihovim razumima. Jednostavno ljudi sve što čuju na televiziji, na radiju, u štampi, na internetu, prihvataju kao zdravo za gotovo. Ali oni ljudi koji uzmu da studiraju islam, studiozno pristupe islamu kao religiji, vidjet ćete u veoma kratkom periodu shvataju da ono što su slušali o islamu, da su to nebuloze i neistine. I vidjet ćete takve da se ne stide i ne boje javno izići pred kamere i kazati da su prihvatili islam. A njihovo pri, privatanje islama je zasnovano na studiranju islama. Oni koji imaju predrasude prema, prema islamu sigurno je to plod vjerovanja u ono što se servira na svjetskoj sceni. Islam treba učiti, braćo moja draga, kroz njegove izvore. Izvori Islama su Kur'an, Allahov govor, knjiga za koju Allah te barek ve ta'ala garantovao i obećao da će ostati autentična sve do sudnjega dana. Allaha kada bi neprijatelji Islama imali ono što mi imamo, na svakom koraku bi vidjeli te natpise i time bi se hvalili da imaju nešto što je autentično, nešto što je originalno. Njihove Biblije, Više i mala djeca znaju i njima je postalo jasno da u njima ima kontradiktornosti. Ali oni i dalje se hvali time. A zamislite onda kako bi se hvalili da imaju Kur'an u kojem nema kontradiktornosti. Ovo spominjemo iz jednog razloga zašto dosta puta neprijatelji vjere ljudima govore ovo je islam, pokazujući muslimane. Ne. Nije islam sve što muslimani prakticiraju. Islam ima svoje izvore i tako ga treba učiti. A ono šta muslimani prakticiraju, to je nešto drugo. Danas su muslimani najnazadniji narod na zemaljskoj kugli. Je li zato što su muslimani? Ne. Oni da su istinski muslimani, oni bi postali ono što su postale prve generacije. Postali bi vodilje cijelome svijetu. Ali muslimani su ostavili islam. I onog momenta kada su ostavili islam, Doživjeli su ono što vidimo na svakom koraku. Zato kažem ovo večerašnje druženje ima u sebi mnogo ciljeva. Jedan od ciljeva je da se mi međusobno prisjetimo vrijednosti koju posjedujemo. Druga stvar, ovo predavanje je odgovor svima onima koji smatraju da je islam nazadan. I da islam nije prosperitet i da nije rješenje čovječanstvu. U samom početku, ako Bog da, govorili smo, kao što vidite, o bitnosti ove tematike. Nakon toga ćemo spomenuti nekoliko samo segmenata Islama gdje Islam preporučuje dobročinstvo. Nakon toga ćemo govoriti o Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam i njegovom načinu činjenja dobročinstva prema drugim ljudima i na kraju možda spomenimo nekoliko dijela za koja ljudi nisu svjesni da su dobročinstvo. Vraćamo se na našu temu dobročinstvom do ljudskih srca. Znači, kazao sam na početku, teško je govoriti o ovoj tematici. Zašto? Zato što je cijeli islam dobročinstvo. Cijeli islam je dobročinstvo. I zato je teško govoriti o ovoj tematici. Mora da znamo, i veoma je to bitno da poznajemo mi kao ljudi koji prakticiramo vjeru, i željeli bi da društvo u kojem živimo se ugleda u nas. Veoma je bitno da znamo da ljudska srca voli dobročinstvo. Ljudska srca su tako stvorena da voli onoga kojim posvećuje pažnju, na bilo koji način, a pogotovo dobročinstvom. S druge strane, ljudska srca ne voli škrtost, ne voli nemarnost. Ima li neko od nas da voli neku osobu koja je nemarna prema njemu? Kaže, ja ga volim zato što je nemaran prema meni. Nema. Ali zato ćete dosta puta naći, kaže, volim tu osobu. Zašto? Zato što mi čini dobročinstvo. Zašto? Zato što pazi na mene. I to je najbolje znao Allah poslanik alaihi salatu wasalam. A gdje je on to naučio? Njega je podučio njegov gospodar. Uzvišeni Allah te baraka ta'ala. Kaže Allah te baraka ta'ala u suri Fusilat 34. ajetu Dobro i zlo nisu dvije stvari isti. Dobro i zlo nikako nisu iste stvari. Ti, Allahov poslaniče, svi oni koji te stedi, na zlo uzratite dobrim. Pa ćeš vidjeti kako ti, žestoki i otvoreni neprijatelj, postaje bliski prijatelj. Pogledajte ovog kuranskog principa. Na nama je, zato sam kazao ovo predavanje, ima više ciljeva. Jedan od ciljeva jeste da se mi prispitamo. Da li mi živimo po ovom principu? Da li prema otvorenim neprijateljima, da li im činimo dobročinstvo? Da bi nam postali prijatelji. A pazite, kuranski ajeti, tu je princip čitav islamski. A ti zlo uzvrati dobrim. Pa ćeš vidjeti kako onaj koji je otvoreni neprijatelj postaje ti bliski prijatelj. A vidjet ćemo poslije kako je to Allah Poslani pretočio u pravisu. Ali evo prije toga nekoliko dijela kroz koja ćemo vidjeti na koliko mjestu u islamu je postavljeno dobročinstvo. Koliko islam dobročinstvu pridaje pažnji. Pazite, prva stvar. Vi svi znate, još smo to učili nekada u Mejtefu, da je islam sazdan na pet stvari, takozvani islamski šart. Svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed alaihi salatu wasalam Boži robi Boži poslanik. Obavljanju namaza, izdvajanju zekijata, postu mjesec Ramazana i odlazak na hač ima mogućnost. Pazite, jedna od pet temeljnih stvari Islama je izdvajanje zekijata. Šta je zekijat? Zekijat je dobročinjstvo koji je obavezan, pazite, nije dobrovoljno, koji je obavezan da čini musliman u kojem se ispune uvjeti za zekijat. I ne smije da prigovori siromahu za zekijat koji mu daje. E sad mi imamo problem, Allah poslani kaže bunijer islamu ala hams. Islam je sazdan, sazidan, baš riječ bunije, izgraditi. Islam je izgrađen na pet stvari. Ali problem našeg društva, što je naš bošnjački islam, najbolje čime ga možeš uporediti sa šatorom. Jer islam je, Allah poslani kaže, tvrđava izdanje koje je zasnovano, izidano na pet temina. Naš islam je kao šator. Ima samo la ilaha illallah Muhammedur rasulullah. I dosta puta ne znajući šta znači. I samo taj stup, ako padne, gotovo. Mi nemamo zekijata, mi nemamo posta, mi nemamo hađa, mi nemamo namaza. I onda se pitamo zašto nam se dešava ovo sve što nam se dešava. Pogledajte Allah te baraka ta'ala kada je ko su skupine koji mogu da uzmu zekijat osam skupina. Na prvom mjestu kaže innena sadaqatu lil fuqara. Zaista zekijat se prvenstveno daje siromasima. I zamislite, taj vid dobročinjstva, Allah mi, ljudi da znaju šta je islam. Oni bi samo živjeli po islamu da uživaju u ovom dunjaluku. Jer ljudi nisu svjesni da kada se odalje od islama, da tek onda mu sibeti još na dunjaluku nastupaju. Koliko hoćete primjera? Kada se ljudi odaju bludu, šta poslije bluda dolazi? Koliko hoćete belaja? Dolazi sida. Dolazi vambrašna djeca. Ne voli niko vambrašnu djecu. Dolazi abortusi. A ne trebamo govoriti o štetnosti abortusa. I tako, to je samo s jednim grijevom pogledajte šta nam je došlo aferima. Širi se nepovjerenje. Pogledajte kada se počne poslovati sa kamatom. Pogledajte kada ljudi počnu davati mito jedni drugima. Šta se dešava na terenu? Ideš doktoru, ne znaš kome ideš, ako nemaš para u džepu. Ljudi sami sebi zagorčaju život kada ostavi islam, a kada prakticiraju islam, nisu svjesni kako bi lijepo živjeli. Zamislite da imate sada društvo i jedan bogataš Čovjek koji ima benzinsku pumpu ili svoj hotel ili ima auto kuću ili ne znam nija bilo koji drugi posao koji je unosan i bogat i takav čovjek traga za siromasima. Jer islamski učenjaci kažu najprioritetnije kada čovjek izdvaja zekijat jeste da on lično potraži siromahe i da im on lično udjeli, da se uvjeri da su oni potrebni tog zekijata. Zamisli na tvoja vrata ili nekog siromaha zakuca čovjek, on gleda kroz špijunku, Ovaj je zaluto, vjerovatno traži nekoga, pogriješio je vrata. Šta ste trebali, gospodine? Pa ništa tjebu sam vama zekija da dam. Zamislite kako bi to društvo bilo u kojem bi bogataši tražili siromane. Da li bi ti siromasi sutra pomišljali da ukradu nešto od tog bogataša? Normalno da ne bi. Kako ćeš pomisliti čovjek ti učin valju? Velik broj slučajeva zašto ljudi kradu jeste škrtost bogatih. I potreba siromašnih. On siromah potreban, normalno ima i one koji kradu iz neopravdanih razloga. Nije ni ovo opravdano, ali kažemo ljudi dosta puta kradu. Eno, je li danas bilo u dnevnom ovazu čovjek iz vaše gore, kako se zove ovo selo gore? I se čovjek vojni invalid obisio? U desetnicima, jest, ne može da mi dođe na pamet. Čovjek se, jel mislite se on obisio onako dosadno bilo živjeti? da je neko možda od ljudi kojima je obaveza dadne zekijat odnio tom vojnom invalidu, možda bi danas čovjeka imali među nama živo. Jel tako ili nije? U svakom slučaju, to je samo jedna stvar u islamu, propisanost dobročinstva, obavezna propisanost dobročinstva. A da ne govorimo o dobrovoljnoj sadaki, koliko je hadisa, kuranskih hajeta u kojima se muslimani postiču na dobrovoljnu sadaku. Islam, braćo moja draga, u svojoj potpunosti, u svome savršenstvu, propisao je dobročinstvo kada su u pitanju ljudi prema svim vrstama ljudi dobročinstvo. Prema starijim, prema mlađim, prema bližnjim, rodbini, prema onima koji su dalji. Prema nevjernicima koji ne ratuju protiv nas i prema njima. I prema ljudima koji griješi. Prema živima i prema mrtvima prema razumnim bićima i prema hajvanima. Prema svemu Islam propisuje dobročinstvo. Evo nekoliko primjera kako bi potvrdili spomenutu činjenicu. Zamislite, braćo moja draga, kako bi opet bilo lijepo živjeti u društvu u kojem čovjek ne strahuje od starosti. Normalno, svako strahuje od starosti u smislu da treba umrijeti. Ali nije to jedini problem koji muči starca. Velik broj staraca imaju brigu s kime i kako će živjeti u starosti. Zato što su ga ostavila njihova djeca koju je on podigao i zadnji zaloga iz svojih usta dao da se oni oškolaju. Ali bošnjaci, kao i ostali velik broj muslimana, ogledajući se u zapad koji diktira danas pravila civilizacije, koji se toliko odalju od insanstva, Muslimani gledaju u zapadnjake i svoga babu bez imalo stida u starački dom. U godinama kada mu je najviše potrebna ljudska njega. I on si ramahom u svoju penziju koju je stekao teško gore švabi, izgradio pola Njemačke zbog nje i daje je u staračkom domu da ga tamo neki tujin izmeti. I taj tujin ga izmeti dokad? Dok mu plaćaš. Kad nestane penzije, ili eventualno ko si uložio svoje imanje, on odmah tebe izbacuje. A zamislite kako bi lijepo bilo živjeti kada bi ljudi živjeli po islamu. Da dijete zna da je u zadovoljstvu roditelja zadovoljstvo uzvišnog Allaha baraka wa ta'ala. Da je u sržbi roditelja srđba Allaha baraka wa ta'ala. Kako bi lijepo bilo živjeti. Dolazi čovjek i nosi svoju majku na leđima oko kjabe Hadis ova predaje zabilježena, zabilježi imam Buharija u Edebul Mufred, u se vjerodosnim lancem Čovjek nosi majku oko pjavi, A ona sjedi polako i zikri. I treba, treba da mu sjedni na glavu, a ne na leđa. I kaže ovaj čovjek Ibnu Omaru, je li misliš da sam se ja odužio njoj za ovo njeno dobročinstvo? Jesi vidiš kako ja nju sada pomažim, ja i nosim na leđima, ona zikri polako tavafi. Nisi se, kaže, odužio ni za jedan porođajni bol. To je mjesto roditelja. Kaže Allah oposlanik, ne možeš se odužiti svojim roditeljima nikada, osim da ih nađeš u robstvu pa da ih oslobodiš. Što znači mi danas se ne možemo odužiti svojim roditeljima, pošto nema robstva. Allah Đelešanu u Kur'anu stavlja roditelje i njihovo pravo odmah nakon prava Allah te I zato kažemo ovo predavanje je svima nama opomena. Da se preispitamo gdje smo mi od naših roditelja. Kažimo li, li im nekada uh, a to ne smijemo u Kur'anu, ne smiješ ni uh. Kaže ti babo, idi sine kupi mi hljeb u pekaru i ti kažeš hoću uh. Već si griješan. A hoću, ode ti, ali kaže uh. Kaže, baba hoću hljeb iz one dole zadnje pekare, nešto mi je dole najslađi hljeb. Kaže ti, uf, brate, podale kale vode. Već si griješan. Allah kaže, nemoj im reći ni uh. I kako bi bilo lijepo živjeti u tom društvu gdje se takve relacije odvijaju između roditelja i njihove djeci. Također, Islam nas uči, kada je u pitanju dobročinstvo, da svim ljudima oko nas, muslimanima volimo ono što volimo sebe. Allaha, kada bi prelistali sve religije i sve sisteme koje su ljudi izmislili, ne možete naći nešto slično ovom principu. Islam čak uvjetuje to za ispravnost vjerovanja. Allah poslanik alaih sallatu wasalam kaže Niko od vas neće vjerovati dok ne bude volio bratu muslimanu ono što voli sebi. Ovako je hadis bukvalno rečen. Jesu protumačili ga učenjaci neće potpuno vjerovati. Ali ga je Allah poslanik ovako izrekao. Niko od vas neće vjerovati. Dok ne bude volio bratu muslimanu ono što voli sebi. Svako od nas voli kada je u musibetu i ne da će ih šta voli. Da mu niko ne dođe pomoći, jel da? Pa nije. Svako voli od nas da mu neko pomogne. Ako ti to voliš sebi, onda voli i drugima. Kada drugog zadesi musibet, i ti pomozi drugima. To je islam. To je dobročinstvo koje islam preporučuje i preferira. Islam je toliko savršen, ali je problem u nama, pa ne poznajemo islam. Dosta puta, u velikom broju slučajeva ljudi imaju predrasude i viziju islamu. Islam je nešto u džamiji, u nekim tekijama, ovdje, onde, lilaš se, huckaš se i to je to. Islam je, braćo moja draga, društvena vjera koja društvu i međuljudskim odnosima u društvu posvećuje toliko pažnje da ljudi nisu svjesni toga. Do te mjeri da je veći sevap pomoći bratu i čovjeku u društvu nego biti na nafili. Vjerujte ti, vi to meni. Da je veći sevap otići pomoći čovjeku koji ima potrebu nego biti na nafili. Tu nam je rekao Allah poslanik ali se na se nam vjerodostojnom hadisu koji je zbilježio imam Ebu Jala sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže Allah poslanik da odim sa svojim bratom koji ima neku potrebu i da mu pomognem u toj potrebi. Draži je nego da budem u itikafu mjesec dana u ovoj mojoj džaniji. A mislite, u džaniji Božijeg poslanika u Medini. Kaže, to mi je draže da odim pomoć bratu muslimanu nego da budem u itikafu. To je islam. Nije islam samo da budeš u džami. Islam je da pomažeš drugima. Da im činiš dobročinstvo. Islam od skupina ljudi za koji Islam preporučuje da ih se čini dobročinstvo i to izuzetno jakom i velikom preporukom jeste rodbina, bližnji. Do te mjere, do te mjere i tu stan ne možete nigdje naći osim u Islamu da Islam kada je u pitanju rodbina ne smatra dobročinstvo i obilazak rodbine je to da ti uzvratiš onima koji ti dolazi. Ne, Islam je još savršeniji. Islam naređuje i propisuje da obilaziš oni koji tebi ne dolazi. Oni koji ti dolaze, kaže Allah poslanik, lejsel kafi bil mu, lejsel bil mu kafi. Onaj koji vraća samo rodbini koja mu dolazi, on ništa nije novo napravio. To je samo uzvraćanje na dobro. Ali je, kaže, čuvanje rodbinskih veza da paziš na one koji ti ne dolazi. To je rodbinska veza. I to je čuvanje rodbinskih veza. Oni tebi neće doći. Ženo, hoćemo li mić? ići? Pa nisu oni nama bili nikako. Mi su njima tri put bili. Ako ti je žena šef, nema teorije da pomisliš da ideš. Još ako ti je iman sišao u pete, pa zaboraviš nove hadise, Ma nema, završena stvar. Dok oni nama još, ne dati jednu, tri puta i onda opet moraju četvrti oni prvi doć, mi više nikad se ne pomičimo. Nije to islam. Nije to, braćo moja draga i cijene sestre, islam. Također, ako pogledamo islamske principe dobročinstva i odnos koji nam naređuje islam prema komšiji, to je zasigurno nešto što velik broj nas nije svjestan. A šta je komšija? Šta je potpomaganje komšije osim uvezivanje jednog društva, jačanje temelja jednog društva? Kada imate dvojicu komšija koji se pazi, pa dvojica ovdje, pa dvojica ovdje, pa dvojica ovdje, čitava čaršija. Pa čitava čaršija živi u harmoniji i miru i sreći. Kada se ljudi poštuju. Ova naša vjera negira vjerovanje onome ko ne pazi na komšiju. Neki nam vjerovanje. Mi dosta puta slušamo te hadise, ne znam kako, umišljeni nekakvi, kao da se na nas ne odnosi. Kao da se na nas ne odnosi. Allah mu poslani kaže, ne vjeruje u mene i ono čime sam ja došao onaj ko zanoči sit, a njegov komšija gladan. A on to kaže zna, ako zna. Ne vjeruje. U drugom hadisu vjerodostojnom kaže Allah poslanik Wallahi la yu'min tako Allaha ne vjeruje. Negira Boži poslanik da neko, ne, da neko vjeruje. Negira. Pa tri puta to ponavlja. Kažu Allah poslanik, ko to ne vjeruje? nam kaže, nam ga opiši? Kaže ne vjeruje onaj o čiji ruku i jezijeta nije siguran nego komšija. Čak ako tvoj komšija nije siguran od tebe, onda postavi sebi stotinu upitnika na osnovu ovog hadisa da li ti vjeruješ. Allah poslani kaže Ebu Zerru, Ebu Zerre, kada kuhaš varivo i čorbu, dodaj vode, pa odnesi malo i komši. Pogledajte tu poslaničku metoda, koji metod olakšavanja. Mi dosta puta ljudima haram ovo, haram ono. Haram vako, haram nako. Nema, pogledajte Kur'an. Pogledajte poslaničku metodu, u velikom broju slučajeva ako nešto zabrani da, zamjenu za to. Pogledajte ovdje, ne kaže Allah poslanik kada kuhaš čorbu, čorbu se stavlja i meso, i krompir, i svašta. Nije rekao dodaj mesa pa odnesi komši. Nama traži da mesa staviš u čorbu. Mi ne stavljamo ni vode, kamo li mesa? Ali pogledajte ove metode poslaničke, vodi. Poče smo gurneš onu tavu koje je bilo dopala, nek se napuni do vrha, još malo proključa i pola komši i pola tebi. Opet pola tave imaš. Kako si bio u početku pošao kuhati. Ali je problem u bolesti srca, jer je nama i voda sad skupa. I teško nam je i to uraditi. A zamislite da imaš komšiju. Danas on tebi pokuca, donese tanjir, ti sutra njemu. I tako. Da li bi se ti bojao da će ti taj komšija nešto ukrasti? Ili da će te ezijetiti? Ne može, stid ga je. Svaki dan ovaj komšija donosi nešto. Samo kada bi živjeli, kažem, po islamu. Također, moram ovo spomenuti zbog bitnosti, iako moram skraćivati, znači mnogo toga je što želim da kažem. Koliko je mjesto komši? Kaže Allah poslanik, dolazimo i pričaju za ženu. Kaže, ima u nas žena koja dobrovoljni namaz mnogo klanja, mnogo sadake udjeljuje i mnogo posti. Ali jedino je to mahanu vrijeđa komšije jezikom. Šta bi mi rekli za tu ženu? A evo imamo drugu ženu koja malo klanja, malo posti, malo djeluje sadake, ali fina s komšijama. Šta bi mi rekli koja je bolja? Ali ajmo biti otvoreni, nemoj sad da glumimo. Svi bi mi rekli da je bolji musliman ona koja puno posti, koja klanja i koja djeluje sada. To što vređa komšiju, šta fali, šta ga vrijeđa, komšija, zadnja rupa na svira. Kaže Allah poslanik za onu koja vređa komšiju, a puno klanja, dobrovoljni namaz, puno posti i puno sadake daje. Kaže, džehennem. A za onu koja malo posti, malo klanja, i malo sadake daj, ali ne rijeđa komši, kaže džennetlija. Ste vidjeli poslanički parametara? To su poslanički parametri i to je islam. Ovo što mi prakticiramo, što mi imamo svoje vizije, svako svoju viziju nek preispita izvaga vagom Božih poslanika, ali i salatu wasalam. Ono što bude ispravno, alhamdulillah, što ne bude, s tunim pričama za djecu, baci pola niz pola sebi ostavi i završena stvar. Također, od vrsta ljudi kojima je preporučeno činjenje dobročinstva jesu i mlađi. Nakon što smo rekli da stari imaju svoja prava, imaju i mlađi u islamu svoja prava. Allah poslani kaže, lej se ne pripada nama onaj ko ne pazi, nije milosti prema mlađim. Nije od nas, ne pripada. Meni i ovima koji smo na mome sunnetu, takav nama ne pripada. Allahu poslanik, kao što je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu imala Buhari i muslima, jedne prilike je sjedio i kod njega je bio jedan njegov unuk, Hasan ili Husein, znači sumnja, prenosi od hadisa, pa ga je Allahu poslanik poljubio. Kaže ashab tu, zove se Akra ibn Habis. Gleda u poslanika, kaže, Boži poslaniće, jel to vi ljubite djecu? Pa kaže, ljubim, kako nećemo ljubiti, ćeš svoje djete poljubiti. Kaže, ja imam desetoro djeci. Nikad u životu nijedno nisam poljubio. Kaže Allah poslanik, men la yarham la yurham. Onaj ko nije milostiv, neće ni prema njemu biti milostiv. Kratko, jasno. Onaj ko nije milostiv, neće se ni prema njemu biti milostivo. Kažemo, braću moja draga, da je Allah poslanik do te mjeri preporučivao dobročinstvo, pa čak i onima koji u datom momentu iziđu iz okvira vjeri. Normalno, ne sa dijelima koja izvode iz vjeri, znači imaju tu posebna pravila, ali zamislite, evo danas da mi imamo osobu i da čovjek bude kadija i da mu dovedu ženu koja je počinila blud i stoma pred njom. Šta bi bila naša reakcija? Kako bi mi reagirali? Da li bi htjeli razgovarati sa tom osobom? Da li bi htjeli kap vode da joj damo? Dovode Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, hadis kod imama muslima zabilježen, ženu počinila blud. I trudna. Kaže Allahom poslanik, zove njenog staratelja. Ovo, braću moja draga, nije nikako, nije nikako odobravanje grijeha. Već je grijeh se desio. Treba sada tu osobu koja je počinila grijeh lijepim ponašanjem pozvati u pokajanje. Poziva njenog staratelja i kaže, idite sa njom kući, kada rodi, dovedite je. Ponovo. Ali kaže, pazite ovdje, o ahsinu ileja Molim vas, kaže, budite lijepi prema njoj. Ahsin. Nema ljepše riječi u arapskom jeziku. Budite milostivi, budite lijepi, činite ju dobročinstvo. Pazite. Blud počinila i trudna od tog bluda. Kaže, idite kući i činite ju dobročinstvo. Kada su izvršili na njoj šerijetsku kaznu, ustaje Allahov poslanik da je klanja dženazu. Kaže, Omer, Ozmer, poznat po žestini, poslanik će njoj da klanja dženazu, pa znaš li šta je uradila. Kaže Allahu poslanik, Omer, ona se pokajala pokajanjem, kada bi se podijelilo na 70 stanovnika Medine, bilo bi svima dovoljno. Pogledajte poslaničkog metoda, i ljudi koji krše nekada granice, u datom momentu treba sa njima na lijep način postupati. Kažemo, Islam je otišao mnogo dalje i ne samo da preporučuje dobročinstvo prema živima, čak preporučuje dobročinstvo prema mrtvima. Kako ćemo učiniti dobročinstvo mrtvima? Odnijeti kantu supe tamo nagrijevlje i dijeliti. Ne može, ne jedu oni. Oni što su pojeli, pojeli su. Što su popili, popili su. Ali njima je nešto potrebno drugo, nisu potrebni vodi, nisu potrebni dijela. Ima Omer jedne prilike, kao što je zabilježeno da dostojni predaj, ide kroz pustinju, pa je sve u jednu bedevju, u pustinjaka. Pa mu skida svoju mahramu, turban i daje. A u arapskom svijetu, u pustinji, dat nekom je turban, ko u današnje dobu nekom je dat auto. I daje mu svog magarca. Kažu ljudi koji su tu bili, što volan, to su ljudi beduini, ako su mu nešto htjeli dati, oni su siromašni, kada mu bilo šta dadeš, on je zadovoljan. Što mu toliko hediju dade. Kaže, znaš zašto? Njegov babo je bio prijatelj mog babi Omera. Sam zato, nima drugog razloga. Kaže, čuo sam Allahu poslanika da kaže, jedno najveći dobročinstava roditeljima je, jeste da paziš na njihove prijatelje. Znači, može se činiti dobročinstvo mrtvima na način što pazimo njihove prijatelje. Allahov poslanik koji nije ostavio ni jedan hajr, a da ga nije u upotpunio, kada bi zaklao ovcu, šta bi radio sa njom? Kaže, nosite atiđinim prijateljicama. Atiđa možda u zemlji dole, Allah zna, možda je pojeli crvi, ali on nije zaboravio na nju i na njenu dobročinstvo, njemu, kaže, nosite njenim kolegicama. U nas žena umri, podigne dobre nišane, traži drugu. Ona prva, ma kaže, završila dala što je imala. Završena stvar. Pa pogledaj poslanika alihi salatu wasalam. I nakon njene smrti, ne, ne zaboravlja. Također, jedna interesantna stvar, i to je potpunost Islama, koju nažalost ne zna velik broj čovječanstva, a da znaju Allaha mi, tukli bi se ko će prija ući u islam. Islam ne samo da preporučuje dobročinstvo prema živim i razumnim insanima, čak prema onima koji razuma imaju, prema životinjama. Vi znate onaj rodosljena hadis, morat ćemo ga malo prepričati. Čovjek je išao kroz pustinju žedan, pa je naišao na bunara, prije su bunarevi bili takvi da čovjek mora sići u bunar. Pa je sišao, napio se vode, kada je izišao iz bunara, vidio je psa koji je toliko žedan da liže zemlju od, od Pa je ponovo sišao, kaže ovaj pas je žedan kao što sam i ja bio žedan. Pa je sišao, skinuo svoju mestvu, svoju ciperu, natočio vode, stavio je u zube, zubima stisnuo, izišao gore ponovo i napojio ga. Pa mu je Allah zbog toga oprostio grijeh Kažu ashabi kad su čuli ovu pripovijetku, ovu, ovaj događaj koji Allah poslanik pripovijeda, kažu Allahu poslaniče, zar mi imamo sevap i za dobročinstvo prema životinjama? Kaže sve što ima je, sve što je živo, dobročinstvo prema njemu je sevap. Sve što je živo. I mrava da ne zgaziš ako možeš. Zašto da ga zgaziš? Nema potrebe. Ako možeš zaobići, zaobiđi ga. Bilo koja životinja, ako ju možeš učiniti dobročinstvo, učini. Pogledajte onoga koga vrijeđa velik broj nevjernika. Pogledajte njegove milosti i pogledajte temelja i načela s kojima je on došao. Ulazi jedne prilike, alihi salatu wasalam, u baštu. Hadis kod imama je Budavuda, vjerodostojan. Ulazi kada je ušao kod čovjeka u njegovo dvorište, ugledao je devu. Deva kada je ugledala poslanika, alihi salatu wasalam, zaplakala je. Allahu akbar. Zašto? Zaplakala je, znala je ko je došao. Došao je onaj koji je pravedan i prema insanima i prema životinjama. Pa je Boži poslanik došao kod nje stavio ruku svoju na nju, pomilovao je, pa je prestala plakati. Pa je zovnuo njenoga vlasnika. Kada je došao, kaže, ova deva se žali da je patiš gladno. Pazite, Boži poslanik, njemu su se životinje žalile na svoga gazdu. Zato Allah te bareke ve ta'ala ga i opisuje ma arsalnaka illa rahmetan a mi te nismo poslali osim kao u svjetovima. Svijetovima, nije samo svijet, ljudski svijet. Insana. I životinjama je on milost. Druge prilike je vidio devu čiji stomak se zalijepio za leđa. Pa kaže Allah poslanik, bojte se Allaha za ove životinje koje ne znaju govoriti. Ili kaže lijepo hranite i tada znači koristite sa njima. Ili ih, kaže, lijepo zakoljite i pojedite, nemojte ih mučiti. Druge prilike kada je vidio čovjeka koji je povalio ovcu da je zakolje i tada je tek uzeo da oštri noža. Ona gleda u to, kaže, zar želiš da je dva puta ubiješ? Zašto, kaže, bola nisi nož pripremio prije toga? Jest ona hajvanče, jest ono nerazumno. Ali zašto, kaže, nisi pripremio nož? Zar želiš da je dva puta ubiješ? Kamo sreći, da su naše komšije imale rahmeta, kao što Islam preporučuje rahmet prema životinjama. Ako pogledamo na kraju ovog našeg druženja u pravcu Allahu poslanika, alaihi salam, i to kako je on ljude plijenio svojim ponašanjem, iako je bio izuzetno siromašan. Znamo se desiti u njegovoj kući da dođe siroma ili žena siromašna i traži sadaku i Aisha pretraži svu kuću i šta nađi dvije datule. To je kuća poslanika, i salatu wasalam. Ali on kada je imao, on je tijelio. I na taj način je pridobijao srca najžešćih neprijatelja. Koliko je samo primjera, braću moja draga, koji nam to svjedoči, jer kazali smo na početku, ljudska srca su takva. Vole dobročinstvo. Dolazi žena ashabika i poklanja Allahom poslaniku okrtač kojeg je ona svojim rukama sašila. Allahom poslanik nije prije toga imao okrtač, pa ga ogrnuo, potreban tog okrtača. Pa kada je izišao sa tim ogrtačem pred ashabe, jedan ashab ga ugledao, kaže Allahu poslaniće, zaista je lijep taj tvoj ogrtač. Još kada bi mi ga dao. Kaže Allahu poslanik, ću ti ga, otišao je u kuću, smotao i poslao. Pa kažu ashabi, tom asabu, pogriješio si, kaže bolan. Što si tražio? Jer Allahu poslanik nema drugog. On ga je uzeo od te potreban. Ali kaže, pazite ove riječi. Ti si tražio i pitao zato što znaš da poslanik nikada nikog odbio nije. Ovo je pojenta. Nikada nikog odbio nije šta god su mu zaiskali. Kaže ovaj čovjek, ljudi, nisam tražio da ga nosim. Tražio sam da sutra mene zakopaju u tom ogrtaču. To je ogrtač koji je dotaknuo tijelo Allahu poslanika. Hoću da mi to budu čefini i kaže uz predaj i bili su mu to čefini. Ali pazite ove rečenice, kaže ti si tražio zato što znaš da on nikoga ne odbija. I to je krv poslanička. I ta krv je tekla i njegovim potomcima. Zainul Abidin, njegov unuk. Vi znate ko je bio Zainul Abidin? Ali možda ne znate jedan drugi slučaj o njemu. Zainul Abidin je bio poznat po tome da je mnogo pazio siromahe. Ali on to radio noću. Noću je ljudima nosio namirnice i pakete. U današnjem žargonu kazano. I niko nije znao ko to donosi dok on nije umro. Kada su ga kupali, našli su njegova leđa modra i puna žuljeva od paketa koji je najveće nosio. I ljudi, kada je on umro, nema više paketa najveći. Zajtra ustaneš, pred kućom paket više nema. E taj Zainul Abidin, toliko su ga ljudi voljeli zbog njegovog dobročinstva, da su ga više voljeli nego halifu. Jedne prilike on tavafi u i tavafi halifa. Kada su ljudi ugledali Zainul Abidina, samo se rasklanjaju i njemu bujrum da ode poljub crni kamen. Halifa krenu, ništa ljudi, opet halifa u red. Selam alek, čekaj ko imi dok se dođe na red. I sad halifa Čudno mu. Zar nije on najpreći da mu ljudi napravi prolaz pa da onaj kako se zove, on poljubi crni kamen bez gužvi. Pa sad on, eto kao nekako da omalovaži tog insana, kaže ljudi, ko je ovo? Ko je taj autoritet da tako se ljudi njemu i da on poljubi kamen bez gužvi? A tu bio pored njega A U Arapa, to je znači poznato, pjesnik odma reaguje i odma daje stihove. Kaže on njemu, u jednu ruku i grdeći ga, kaže Hada ibn Fatimetin in kunta teđheruhu. Biđetihi enbija Allahi kad hutimu. Ma kale la kattun illa fi tešahudihi. Lau la tešahude. Lekane la uhu na'mu. Kaže, znaš li ko je ovo? E ovo ti je potomak Fatimi. E njegov djed, kaže, znaš li ko je njegov djed? Pa njegov djed je onaj što su sa njim zapečaćeni svi poslanici. I sad on njega, prvo mu je spomenuo da zna njegovu lozu. Znači nema šta, to je najčasnija loza na dunjalu kuda pripadaš poslaniku, alihi selam. E, kaže, vidiš njega. On, kaže, nikad u životu nije rekao nema. Ma kale la Nikad u životu nije rekao nema. Osim, kad kaže nema? Kaže, jedino na tešehudu. Jer na tešehudu moraš reći, nema Boga osim Allaha. On kaže, jedino tada u životu zna reći nema. Kaže da nema tešehuda. U njega riječ la ne bi postojala. On bi izbrisao iz svog griješnih uvijek bilo ima. Uvijek ima. Šta god zaišćeš ima. Ali pošto na teševodu mora reći nema Boga osim Allaha, tu jedinu retni nema i tu riječu više ne zna koristiti. Pogledajte šta je uradio dobročinstvo, Ljudi na hađu se rasponjaju, Halifu ne ferma niko nijedan posto. A Zainul Abidin prolazi poštovan zbog svoga ibadeta, svoje bogobojaznosti i svoga dobročinstva prema ljudima. Pogledajte toga Allahog poslanika, ali se ratu on jedne prilike klanja i kindju nas. Predao selam i odma brzo, žurno izišao prema svojoj kući. Pa su sami malo uplašeni. Zašto je Boži poslanik brzo tako izišao? Pa Allah kada je vidio da su oni reagovali, da ih muči taj njegov postupak, kaže, kada sam klanjao i kindiju, sjetio sam se da u svojoj kući imam jedan mali komadic zlata. Pa sam, kaže, požurio tamo da naredim kome će to podijel, kaže, nisam želio da prenoći kod mene tu zlato. To je bio alihi salatu wasalam poslanik. Kaže, hadis kod imama muslima, od Enesa radijallahu ta'ala, čovjek je došao poslaniku i Boži poslanik mu dao toliko stoke koliko može stati između dva brda. Jednu dolinu kompletnu stoke. Zamislite, tog davanja i tog dobročinstva i to kerama, taj čovjek došao u svom plemenu i šta im kaže? Eslimu, primite ljudi islam. Kaže, Allaham ja dolazim od čovjeka koji udjeljuje kao onaj što udjeljuje koji se ne boji siromaštva. Tako je udjeljivo poslanik. Nije se bojao siromaštva. Zamislite sada imate čovjeka, ima milijardu, dvije, pet i udjeljuje. Kada ga ljudi vide, zašto udjeljuje? Kao se ne boji siromaštva, on ima, ne može nestati. E tako je poslanik udjeljivao. Iako u njegovoj kući znalo se zadesiti da nema osim dvije datule, on je udjeljivao kada je imao čitavu dolinu jednom čovjeku datni. Čitavu dolinu stoki. E tako je udjeljivao Muhammed alihi salatu wasalam. Tako je pazio na ljude, da je za svakog imao vremena. Za svakog je imao vremena Allahu poslanik alaih salatu wasalam do te mjeri. Zamislite danas, gradonačelnik samo nekog grada, da nađe vremena i da ode u boncu da posjeti nekog čovjeka u boncu. Šta bi to bilo? Šta bi to značilo za porodicu tog, tog, čovjeka? A kamo li da dođe predsjednik države? Allahov poslanik nalazi vremena da odi da posjeti židovskog dječaka koji se razbolio i na smrtnoj postavi. Allahu poslanik, predsjednik države, glavni kadija, glavni muftija, tolike žene, toliki ummet. Sve na njegovim plećima i on ima vremena da ode, da zijareti i posjeti židovskog dječaka kojim su nastupile smrtne muke. Pa mu kaže, Eslim, primi islam. Pa je dječak pogledao u svoga oca, kao što bileži ima Buharija, pa kaže otac, Eba Ebal qasim pokori mu se. Pa je primio islam i umro. Kaže Allah poslanik, izišao iz kući vesel. Njegovo lice treperi vedro. Kaže, hvala Allahu koji ga je sačuvao vatri. Pogledajte dobročinstva. Sve vrste moguće i sve vrste ljudi i sve vrste načini dobročinstva Allah poslanik se salatu wasalam je činio. Ako pogledamo u lepezu dobročinstva koji nam Islam preporučuje, vidjet ćemo nešto što ne može niko negirati da ima neki način da možeš učiniti drugima dobro, dobročinstvo. Mi u velikom broju slučajeva, pošto čita Dunjalu gledamo samo kroz džozle, dolara, kod nas je najveće dobročinstvo da mi dne šuške. Ali onda ako bi to bilo to, oni koji imaju benzijski, oni koji imaju avione, kamione, njima onda ne možeš učiniti dobročinstvo. Sada dođeš nekom milionir, dadeš mu 100 maraka, njim to ništa ne znači. Islam je dao mogućnost da svakom uradiš dobročinstvo. Onom bogatašu, on, on bi volio da ima prijatelja. Ali on zna da je teško naći prijatelja, jer njega svi gledaju kroz prizmu novca. On bi volio da ima prijatelja i da može sa njim popiti kavu i da mu kaže šta je na njegovom srcu. Dobročinstvo ljudima je nekada sa njim sjedniš i da ga pustiš da priča. To nama fali. Mi kada sjedimo s ljudima, šta smo mi? Mi smo šefovi. Niko ne smije pričati od nas. Mi smo najpametniji, makar bili najmlađi u društvu. A treba pustiti ljudima da govori. Da kažu ono što je u njihovim grudima, ono što im muči, ono što im je nejasno. Pogledajte Allahu poslanika i salatu wasalam. Znači tu stvar kada bi učinili danas, posto bi bili proglašeni minimalno, minimalno ludim. A šta bi bilo maksimalno, Allah najbolje zna. Allah poslanik, kao što je došlo vjerodostojno na Hadisu, naredio je za jaciju namaz da se uči kamet. Šta ljudi poslije kameta ima osim da kažeš Allahu akbar da se klanja? Ljudi se poredali u safove i dolazi čovjek, beduin, iz pustinje, kaže Allah poslaniče ja imam potrebu, trebam te nešto pitati. Dobro. Allah poslanik ostavlja džemat u safovima i odlazi u drugi kraj mešćida i sa njim razgovara. Znate samo taj, to kada bi danas neko uradio. Džemat se posafa, i kaže čovjek, Fendija, ja sam nešto da te upitam. Gotovo. Izbacili te minimalno do Marsa da otkriješ najnoviju planetu, a možda bi te bacili još dalje. To samo ako bi zatražio, ako bi smio reći alam. Ali šta je radio ovaj ashab? Kaže Enes koji prenosi ovaj hadis, toliko su dugo stajali, imaju tri rivajeta. U jednom rivajetu kaže mi smo više gotovo, sad nas pošao fatih. Jedan rivaj kaže, glave nam više počele ne možeš stajati še. A treći rivaj kaže, neki su legli spavat. Ljudi še vide koliko je sati, oni velika dođu, zvači nas. Pa je došao Boži poslanik nakon što su ovi malo odspavali, a ovi čekaju u sapovima, kaže, bismillah, Allah, pa su klanjali. Ali zamislite da li je neko mogao doći i ukaljati obraz Allahog poslanika kod toga sahaba. Nema teorije. Tako i danas. Čovjek, Allah mi, uzmi nekoga kada vozaš auto, ako imaš nekoga ko stopira, samo ga svom povuci i šuti. Pa što kako ljudi počnu pričati? Sami. Samo reci šta ima, kako si Boga, kako se živi. Pa ćeš vidjeti. Čudna čuda. Ljudi hoće da nekom kažu. Jer njemu je dosadio onaj televizor, on bolji u njega 16 sati i non stop prima, prima, on priča, on šuti. A gdje da i ja nekom nešto reknem, ljudi? Sam jednom prilike ušao na selo gore kod nas i čovjek zaista znači, prati vijesti, prati neke stvari političke, ali on je malo odskočio od ljudi na selu i nema on zaista s kim razgovarati. Ja kad sam sa njim stao, on je želio da meni u deset minuta kaže sve što on zna. Jednostavno, ja Allah, znači možda je meni sada treba da se od njega odlijepim. Ne možeš od čovjeka, hoće da nekom ih, hoće da s nekim priča. Kaže meni, ja kaže, ovdje nijem s kim razgovarati, jes mi drago što sam s tom porazgovarao. Ljudi hoće da s nekim razgovaraju i to je njemu usluga. A kamoli, ne u policiji da ti čovjek priča, imam belaja, ne sluša me žena i ne slušam ja ženu, ne slušaju me djeca, imam dugova, imam ovo, imam ono. Hoće ljudi da nekom kažu svoje probleme. Također, to je samo jedan vid dobročinstva. Zato kažem, ne postoji insan da ne može činiti dobročinstvo. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, opet Ebu Zerru u hadisu muslima, La tahqiranne minal ma'rufi še'a. Nemoj prezirat nikakvo dobro djelo. Volau an talqa ahaka bi wajhin talq. Makar da sretneš brata nasmijanog lica. Ha, nasmijano lice je sadaka. Mi to ne znamo. Hodaš ulicom, sretniš čovjeka, viš da je musliman. Allah, ja sam danas čovjeka sreo u autu, bili smo blizu, znači, ono ulica, Vidim kraj njega sjedi žena pokrivena, namrgođen, tako namrgođen, ja ne znam da bi ikada iko prihvatio islam gledajući u njega. Pa ona smiješi se, to je džaba, a to je sadaka. Ne koštate. Takav, ne kažem za tu osobu inače, koji ne može se nasmijat, to ti kaze koliko je kod njega sati. Da on je ne vidiš marku mi Marko sadaki kad ti ne može se nasmijat. To će te za Marko Učite. Znači to svako može uraditi, svako se može nasmijati. Svako može vode u čurbu dodati kao što je Boži poslanik preporučio. Kaže Allah poslanik u drugom hadisu, vjerodostojnom, kod imam Buhari i muslima, bojte se vatri pa makar sa pola datuli. Ashabi nisu prezirali dati sadaku pola datuli. Boži poslanik im to preporučivao. Zamislite danas neko od nas dadne deset feningi sadaki. Ljudi bi se ismijavali, sa njim. Pa za deset feningi možeš kupiti možda deset datula. Boži poslanik kaže čuvajte se vatri sa pola datuli. Ili samo tu. Kaže, a ako ni to ne možete, onda makar sa lijepom riječu Ovu sadaku ima svako. Ali ima onaj čije srce je čisto. Lijepa riječ je sadaka. Ne možeš dati pare insanu, ima belaja, ima problema, sjedi sa njim, kaži mu da ti Allah olakša. Ima ljudi koji imaju veća iskušenja od tebe. Evo mi smo s tobom, možemo ti šta pomoći, daj da nekoga aktiviram, daj, daj čovjeku do znanja da si sa njim. Uputi u dovu za njega. Dobra riječ, lijepa riječ. Kako si komšija, šta ima, kako zdravlje, Kod nas te riječi, kao da u tim bukvarima koje smo mi čitali, kod da se nisu te riječi učili. Kako je komšija, kako zdravlje, kako je prijatelju, šta ima, kako ti je žena, kako su djeca, kako porodica. Kako je babo tvoj, čuo sam da je bio u bolnici. Pa kako ti ne znaš za svog u bolnici, kamo da znaš za komšinog? Znači lijepa riječ, kao što kaže tamo ni našim nekim sedalinkama, na vrata otvara. Lijepa riječ. To su ljudi samo preuzeli iz Islama, ništa drugo filozofije tu nema, preuzeli iz Islama. Lijepa riječ. I to čafiri znaju, ali muslimani ne znaju. Kod muslimana odeš u radnju, na mrgođen, da odmah biziš, ne bi ni kupio. Kod čafira uniđeš, izvolite gospodine, šta ste trebali, šta vam možemo pomoći? Ti znaš i on zna da ti nisi gospodin, ali ima veze. On zna kad si gospodin, ti ćeš makar žvaku kod njega kupiti. A tu što više stite, podigo on tebe u nebesa. Ti sašao sa sela, ostavio rudarke, na autobuskoj stanci kod cipele, razumiješ, i sad ti došao i ti kaže gospodine. Ti bi kupio kod njega je deset puta skuplji nego na drugom mjestu. A ja I to čafiri znaju, muslimani ne znaju kojim je poslanik to pojasnio prije 1400 godina. I ne samo to, pogledajte kako su to jednostavne stvari. Donali ti vode u čorbu nasmijati se nekome u lice, lijepa riječ i dalje od toga. ovom poslaniku dolazi čovjek i kaže ovom poslaniće, kaže mi, kaže, put prema džennetu. Oni su tako bili jednostavni, bez filozofije. Ja hoću u džennet, volan meni... pusti mi filozofije. Kaže Allahov poslanik, čini to, čini to, čini to, čini to. Ali kaže, ako to ništa ne možeš, šta mu je rekao? Kaže, čuvaj svoj jezik, nemoj sa njim nikog vrijeđati. Minimalno šuti, ali nije ti da šutiš da ne vrijeđaš nikoga. Ne šutiš što ne znaš pričati? ne. Šutiš zato da ne vrijeđaš drugog. Kad hoćeš reći nešto o vratu musliman, e, kažeš, mm, ti. Zato imaš seba. Kaže Boži poslanik, ako ne možeš ništa, ne možeš udjeljivati, ne možeš ovo, ne možeš ono, šuti, nemoj drugi vrijeđati. Znači ne postoji insan koji ne može činiti dobročinstvo. Imaš komšiju, minimalno da šutiš o njemu. Sutra kad te sretni ne bojiš, ti kaže, a komšija, čuo sam da si pričao o meni aferima neki. Znači minimalno nemoj ga vrijeđati. Minimalno, znači šuti o njemu i o njegovim problemima. Allah poslanik u raznim hadisima je izrekao razne načine dobročinstva. Kaže, skloniti trn ili prepreku s puta je, je dobročinstvo i sadaka. Znate da je oprošteno čovjeku što je sklonuo prepreku s puta. Danas je prepreka na putu kamen. Danas je sklonuti papir s puta prepreka. Da nije prljav naš grad. Da ne bacaš koru od banani. Da tvoje dijete kad baci koru da kažeš hajde fino se vrati, uzmi to i nosiš do prvih korbiva pa ćeš to baciti. Da skloniš ono što smeta muslimane na putu. Kako će se ja skloniti? Pa ja završio fakultet u Medini. Ko da mi je 16 kolaca u leđima, ne se ja mogu sagjet. Ne, to ljudi neće. Hoće ljudi dobročinstvo, hoće ljudi da vidi da si ti se spustio na njihov divo. Da skloniš, da se sagneš, nema veze, u sve čaršije kamen uzmiš i skloniš. Kad može ona gore švabica, kad ti baciš Čik, ona te uzme i zato ide, gospodine, kaže, ispalo vam nešto. Nije ona, zna da je ispala, to bošnjak došao, ne zna da se ne baca, ali ona kaže, tebi ispalo vam nešto ti uzmeš čik fino i baciš ga tamo u korpu za smeće. Švabica može zato što će da živi fino, čisto, a bošnjak koji ima islam, ne zna skloniti prepreku s puta. Imate drugi hadisa Allahog poslanika, ali i salatu nam u kojima preporučuje šta je sve dobročinstvo. Kaže Allahog poslanik, u to vrijeme su se voda je se iz bunariva vadila kantama. Kaže Allah poslanik, dobročinstvo je da kada izvadiš onu svoju kantu vode, da je nekome drugom daš. To je dobročinstvo. I danas, kada stojiš u supermarketu, sve to su tada vremena bila, ovo su druga vremena. Stojiš u supermarketu, u tebe kovica vaša puna, 300 maraka, kad došao čovjek iza tebe stoji sam jadnik kupio lizalo djetu. I sad on mora čekat, a ti šutiš, ti si strobno pušeš, ne smije niko u te pogledati i rekne, pa gospodine, vidi, ja mogu sam lizalo. Mm. Uješću te. E, kakvi smo mi? Ne smiju ljudi progovoriti s nama. Pa kaže, gospodine Bujrum, čovjek ne može da vjeruje, ti pričaš bosanski čovječ, on konta neki plaćenik. Joj, Bosana, Bujrum, izvolite, de, on vam pomoći. Tada su se kofe vadile, danas je to u, u, u redoslijedu auta, da nekom mi kažeš, prođi, Evo prvenstvo ti ja dajem. On Fiti kaže, i vi znaju tad prvenstvo. Znamo. Sam danas, Allah mi idem, tolika gužba u Rajlovcu da sam ured poludio. I sad čovjek došao i uključuje se od Kineza. E, rekao, kom tam ja sad on liče, o, vidi vehabi, ovaj mi ne da sigurno. A on što, oči ne zna u koju će brzinu ubaciti. prvu pa naprijed ispred mene. A meni se Allah mi žuri, nikad nisam u životu više žuri. Bujrum da vidiš, da, da znaju muslimani da prednost On je, Allah najbolje zna šta je pomislio. Imate drugi također preporuka. U svakom slučaju, Allah poslanik alaihi salatu wasalam kada ga pitaju, ko je najbolji musliman? Ko je kod nas najbolji musliman? Dao vam ja odgovor, sam da se ne ljutite. Kod nas je najbolji musliman koji ima najveću bradu, koji je potkratio nogavice, koji diže ruke u namazu, čija žena je pokrivena. To su najbolji muslimani, jel tako? A jeste. Onaj ko te parametre nema, makar možda je udjelio hiljede, milijone maraka, izvini, mi smo kupili karte za džemljaka. Allah poslanik šta kaže kada ga pitao ko je najbolji musliman? Men selime muslimune min lisanihi wa jedihi. Onaj od čijeg jezika su sigurni muslimani. I ruku. Ali pazite, prije spominje jezik nego ruke. Zašto? Kada te neko zasjeće jezikom, to nema kremije koja to zarasta. Sjeće motikom zbog međe, odeš doktoru zašijeti za jednu dana no. Ali kad te zasjeće, potvorite. Mm, to, ne možeš zaboraviti to su dana. Zato kaže Boži poslanik, men me muslimune min lisani, od čijeg jezika su sigurni muslimani. To je najbolji musliman. I to su poslanički parametri. Naši parametri treba izvagati. Ono što sam ja spomenuo, ja to sve prakticiram. Ja znam neki ljudi ne voli što ja to spominjem, ali ne mogu meni opet ništa prigovoriti kad ja to sve prakticiram. Ali moramo znati koliko koja stvar u islamu ima važnost. Ti si možda Allah ti dao, uputio te na to da pustiš bradu, alhamdulillah. Ali možda nikad nisi dao marke, a imaš i. Ali možda neki tamo čovjek koji je bogat, podijelio toliko na Allahom putu, ali ne piše mu na čelu ko što tebi piše da imaš bradu. I ti njega kad višiš mu selama nazvat. On je tebe u nečemu preteko, ti si njega u nečemu. To ne znači da on ne treba imati ono što ti imaš, što ti ne. Treba se potpomagati. Ali trebamo ljude tako vrednovati. Allah Đelšanu kao što je propisao rizk i na Faku, tako je propisao i badete. Neko je badeti više, neko manji, neko više pokura, neko manji. U svakom slučaju, ne bi